خب بسم الله الرحمن الرحیم <laughs> بسم الله الرحمن الرحیم الاغراء و تحذیر ببینید اغراء همچنان که از کلمه معلوم هست کسی رو خان چکار کنند تشویق کردن شوق دادن به چیزی تحذیر هم برعکسش ترسوندن از یه چیزی گاهی موقع تو رو تشویق میکنن بهت میگن الصبر الصبر یعنی صبر داشته باش گاهی موقع بهت میگن الکبر الکبر تو اینجا میدونی که تو رو تشویق به کبر نمیکنن از کبر تو رو چیکار میکنن حذر میدارن اینو اون از صدقه از صدقه اغرا بود الکبر الکبر چی بود تحذیر بود حالا بریم که حاج آقا خودش چی میگه از اونجا مبتداه این فرق میکنه اینجا اقرا و تحذیر بیایید الامثله الامثله الصدقه العمل العمل الجد والعزمه این ستای اولی اقرا هستند الصدقه چه هست آران من چه هست چه هست بله اغراح هست یعنی تو رو تشویق رو چی میکنه به صدق پس نقشش چی میشه که منصوب شده بله فعلش حذف هست خودش در قواعد همه چیز رو میگه خودش در قواعد همه چیز رو میگه اولا بیاید اصلا روی قاعده بعدا میایم روی فقط سری سری میخونم امثله گروه دوم الكذب الكسل الكسل يدك والمداد اياكم والرياء اياك من الكبر اياك ان تتهاوني جان خب القواعد الاغراء اغراء رو اول توضیح میده حث المخاطبی على امر محمود لیفعله تشویل کردن مخاطب بر امری پسندیده تا آن رو انجام بده والاسم في الاغراء منصوب اسم در اغرا نقششه اعرابش منصوبه به فعل محذوف با فعلی چی؟ حذف شده و یکونو غیر مکرر این اغراء غیر تکرار میاد مانند الصدقه او مکررن گاهی موقع تکرار میاد مانند العمله العمله او معطوفا علیه یا معطوف علیه هست مانند الجده والعزمه سه حالت میاد چند حالت؟ سه حالت بیایید خب، بله میشه تکرارش کنید هیچ مشکلی نداره میتونی تکرارش نکنی میتونی تکرارش کنید جان بستگی داره که وقت چقدر باشه ببریم دلوتر دویست و سی التحذیر تنبیه المخاطبی على امر مکروه لیجتنبه آگاه کردن مخاطب بر امری ناپسند تا از آن دوری کند تا از آن اجتناب کند والاسم فی التحذیر ینصب فعل محذوف اسم در تحذیر هم منصوب میشه با فعلی چی محذوف اما بیایم قواعدشون رو بخونیم اینجا تعریفش کرد دویست تو سی و قاعده کتاب میگه یجیبو دقت داشته باشید فعلها یعنی فعل اغرا و تحذیر گاهی موقع حذفش وجوبی هست گاهی موقع حذفش جوازی هست اینجا دقتی داشته باشید تا بدانیم که چه زمانی حذف فعل واجب هست و چه زمانی جائز هست یجب حذف الفعل في و والتحذير اذا کان الاسم مکررن واجب است حذف فعل در اغراء و در تحذیر زمانی که اسم مکرر باشه مانند العمل العمل اینجا تو نمیتونی اون فعلی رو که در تقدیر ذکرش کنی اینجا واجب الحصفه اینجا چه هست؟ واجب الحصفه یا مثلا الکسله الکسله فرقی نداره چه در اغرا چه در تحذیر او معطوفا علیه یا زمانی که معطوف علیه باشه اون اسم چه در تحذیر چه در اقرا مانند الجده والعزمه اینجا هم فعل نمیشه ذکر کرد چون معطوف علیه هست یدک والمداده خب ويجب حذفه في التحذير ايضا وواجب حذف فعل اینها به فعل برمیگرده این هو يجب حذفه في التحذير ايضا واجب است حذف کردن فعل در تحذیر همچنین اذا کان التحذیر ایا زمانی که تحذیر به وسیله کلمه ایاکه بود ایاکه والاسد از شیر بر حذر باش اینجا هم نمیتونی فعل ذکر کنی فعل فعل حذف هست هم ایاکه با فعل محذوف منصوبه و هم الاسده ایاکه والاسده هر دو تا جفتشون با فعل محذوفی چه هستن منصوبند ويجوز حذفه ذکره في غير هذه المواضع هذه المواضع جائز است حذف فعل و ذکر فعل در غیر از این جاها مثلا در الصدقه آه؟ در الصدقه ما میتونیم فعل رو ذکر کنیم هیچ مشکلی ندارد متوجه شدید مثلا الزم الصدقه میتونیم فعل رو هم کار کنیم ذکر کنیم یعنی پایبند شو بر چی بر صدق الزم الصدقه منصوب با فعل چی با فعل محذوفی بله ولی اینجا میشه فعل رو ذکر کرد میشه اینجا فعل رو چه جایی نمیشه ذکر کرد زمانی که اون اسم تکرار شده باشه یا ات و یا اینکه با ایاکه باشه تحذیر البته تحذیر با ایاکه بله پس البته نمونه ای رو هم بعدا خودش میاره چند تا مثال هستن مثلا فیابک والمطر اياك ان تصرف الثبات والجلد اياكم وال مجونا إياكن من التبرج المروة السيارة الادب الادب الكذب والخداع الوشایته اینا رو توضیح میده که چه جایی واجب الحذف و چه جایی جائز الحذف فقط دو تا جائز الحذف المروته الوشایته در بقیه جاها همشون حذف واجبه چون اینجا که تکرار هم نشده معطوف هم نیست به وسیله یاکه هم نیست مثل الصدق و الكذبه اینجا میشه فعله رو ذکر کرد خب پس از صدقه فعلش میشه کلماتی مانند الزم از صدقه الکذبه هم فعلش میشه احذر الکذبه احذر الکذبه خب حالا میاییم ترکیب میکنیم تا در آینده ای نه چندان دور انشاءالله شما از نحات بزرگ سرزمینه خب او صدقه چه اعرابی داره میگیم منصوبه خودش گفته بود مفعول بهی هست با فعل کی؟ محذوف العمله باز هم همچنین منصوب هست با فعل محروف العمله بعدی توکید لفظی هست الجده الجده چه هست بله این اغراء و تحذیب همیشه فعل امر رسول محذوفه بله افعالی مثل این چون تو رو داره تشویق میکنه یا میترسونه الجده و العزمه ترکیبش کرده در کتاب چی گفته؟ جان؟ بله خب الجده دیگه خودتون ترکیب بلدید مفعول بهیه با فعل منصوب از هم معطوفه الکذبه همچنین منصوب با فعل محذوف الکسله الکسله در ترکیب فرقی نداره مثل العمل العمله هست جان باشه یدک و المداده که مثل قبلی هست کم و ربا رو ترکیب میکنیم به خاطر اینکه تا به حال از این براتون جان بله ایاکم مفعول بهی هست محلن منصوب هست چون مبنی هست با فعل محذوف واب حرف عطف هست شر هم منصوب هست با فعلی محذوف شر هم منصوب است با فعلی چی منصوب پس ایاکم هم منصوبه محلن منصوبه فعلش حصفه الریاه هم منصوبه فعلش وزن چه؟ هست حذف هست در واقع اینجا یاکم و الریاعه دو تا جمله هستن که به هم دیگه چه هستن معطوف هستن نه نه فعلشون مختلفه جان مثلا ایاکم آوردهش خودش ایاکم یعنی باعدو فعلی براش آورده است برای ریا هم احذرو میتونه باشه خیلی در این معنا فعلی در این معنا که که معنا چی رو داشته باشه تحذیر رو یک فعل نیست که شما کتب نحو بگردید که به عینی یک فعل خاصی باشه که ما اونجا رو مقدرش کنیم فعل هایی که در این معنا باشن فعل هایی که در این معنا و مفهوم باشن خب در ایاک من الکبری که اینجا حرف جر هست این دیگه مثل قبلی نیست ترکیبش ایاک فعلش شمون باعد هست پس ایاکه منصوب هست با فعل محذوف من هم چه هست من الكبری جار و مجرور هست متعلق به همون فعل حس شده هستند که من الکبری ایاک میگیم منصوبه مفعول بی با فعل محذوف من الكبری جار و مجرور متعلق به چی به همون فعل محذوف هستند خب، یا خب، احجرو برای کلمه بعدی آورده الریا مشکلی نیست پس که من الکبری ترکیبش شد ایاکی انت تهاونی ایاکی چون مؤنثه فعلش هم باید مؤنث در نظر گرفته بشه فعلی براش که تقدیر آورده گفته بایدی بایدی من انت تهاونی خب این ان تتهاونی سراران من اگر دقتی داشته باشید ان تتهاونی مصدر چه هست؟ بله چون که ان روش اومده ان مصدریه اینجا یک منی رو هم تقدیر میکنند چون این که من ان تتهاونی برحضر باش از این که سستی کنی خب جان جان بله ایاکی مفول بهیه خود ایاکی مفول بهیه چون اغرا و تحذیر نیست همیشه مفعول بهیان که منصوبن و متعلق و من انت تتهاونی هم متعلق به چه هست جان اون بله اون فرق میکنه داستانش جدای مال ایاکی هست پس ایاکی منصوب با فعل محذوف من مقدر هست ان تتهاونی مصدر معول و مجرور هست من مقدره من چی ضامن مقدره کدومو بله ایاکی فقط بله ایاکی ایاکا ایاکم اینا همشون منصوبن از فعل محذوف بله فعلشون محذوف فعل اینا واجبه که حذف بشه فعل ایاک واجبه که چی؟ در کتاب زیاد اومده ایاک والحسد ایاک نه اون داستان شده است ایاکم والکبر ایاکم بله ایاکم والدخول على النساء بله خب بیایید نمونه ای رو در تشخیص اقرا و تحذیر آورده و بیان کرده که عامل چه جاهایی واجب هست بشه و چه جاهایی واجب نیست مثلا ثیابک و المطره ثیابه گفتیم منصوب با فعل محذوف کاف که هم مضاف الیه هست خب اینجا فعل محذوف واجبه که هست بشه یا نه بله چرا بله چون اینجا عطف هست المطره هم که معطوف هست ایا که ان تصرفه این بله مال تحذیره چون ایا که برای تحذیر بکار میره خب واجب الحذف هست اینجا هم چون مال ایا تحذیر که به وسیله ایا هست همیشه واجب الحذف میگیم ایا که مفعول بهیه منصوب با فعل محذوف من ان تصرفه ان تصرفه فعل چی مصدر معول هست و مجرور با من مقدره از ثبات والجلد این اغراه هست در تشویقش میکنه ثبات داشته باش چالاک باش فعل فعل اگر در تحذیر باشه به معنی احذر میاد به معنی باعد میاد اگر در تشویق باشه الزم میاد مثلا الزم ثبات و الجلده کن من التبرج این هم تحذیر از واجب الحصف هست چون مال با یا اومده المروت این اغرا هست مروت داشته باش مردانگی داشته باش اینجا جایز الحذف چون نه عد هست و نه تکرار از سیارت از سیارت تحذیر یعنی مواظبه ماشین باش واجب الحذف هست بخاطر تکرار الادب الادب اغراه هست داره تشویق میکنه تو به ادب واجب الحذف هست به دلیل تکرار الكذب والخداع این هم تحذیر هست واجب الحذف بخاطر خاطر عطف الوشایته تحذیر هست وشای جاسوسی ولی این واجب الح... جائز الحذف هست فعلش به خاطر اینکه نه عطف هست و تکرار این بود درس اول اغرا و تحذیر